Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala ameandaa malipo mazuri kwa wale wenye kuitikia wito wake na wenye kufuata amri zake na wenye kuogopa makemeo yake. Anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala alhadith alqudsi, kama ilivyo katika Sahih Bukhari, a'adadtu liibadi, nimeandaa mimi kwa ajili ya waja wangu nimeandaa kuwakirimu waja wangu ma malipo ambayo ya pepo la aina raat, hakuna jicho ambalo limewahi kuona, kama ambavyo hakuna sikio ambalo limewahi kusikia. Wewe kuna mengi mazuri unayaona lakini Allah anasema bado hujaweza kuona, haijatokea kuona yaliyo mazuri ambayo wewe umeona tangu umeumbwa na Mola wako, haijawahi kutokea kuona mazuri yanayoweza kulinganishwa na mazuri ya peponi, na umesikia ya kusikia yanayogusa moyo wako, lakini habari ya pepo huwezi kuitathmini ukaipata sawa sawa pamoja na kusikia ulivyokusikia pamoja na kusikia ulivyosikia wala khatara ala qalbi basharin qat na wala kudhaniwa kwake haijawahi kutokea mtu akaidhania pepo akaitengenezea picha katika moyo wake akaweza kufananisha na uhalisia wake iqra'u in shi'tum mkitaka someni aya ya Allah inayosema fala ta'lamu nafsun Allah anasema katika Qur'ani hakuna mtu yoyote hakuna mtu yoyote anayefahamu ma ukhfiya lahum malipo man, manono malipo mazuri ambayo watu wanapenda vitu kama hivyo hakuna ambaye anajua vitu ambavyo Allah amevificha kwa ajili yao min qurrati ayunin katika vitu ambavyo vinafariji macho yao jazaan bima kanu yaamalun jazaan bima kanu yaamalun kwa ajili ya malipo ya yale ambayo duniani tulivyowaambia fanya hili wakawa wanafanya duniani tukiwaambia usifanye hili walikuwa wanaliogopa duniani walikaa katika mstari ambao Allah aliwawekea. Allah akafurahi ule unyenyekevu wako, ukweli wako, ufuasi wako wa kumfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwaiga waliotukuzwa na Allah. Akafurahi akakwambia, mja wangu, ya ayyatuha nafsul mutmainna, ewe ambaye ni nafsi duniani ulitulia wewe irji'i ila rabbiki leo rudi kwa Mola wako rudi leo duniani leo rudi huko akhera rudi kwa Mola wako radhiatan uko radhi wewe Allah anakutangazia kauli uzuri ya faraja anakwambia uko radhi umeridhika wewe tena mardhiya na Mola amekuridhia kabisa fadkhuli fi ibadi mja wangu ingia uchanganyike na waja wangu wema almuqarrabuna ambao nimeweka karibu mimi mola wako nenda wadkhuli jannati ingia katika pepo yangu hiyo hapo ambayo ndiyo inayosifiwa kwa sifa hizi Allah anasema hakuna mtu anajua uhalisia wake wewe fikiria utakavyofikiria yaone utakayoyaona waza utakavyowaza lakini Allah anakataa hujawahi hujawahi ndugu zangu haya ni malipo binadamu ukimtangazia jambo zuri analihangaikia tofauti na pepo binadamu ukimtangazia jambo zuri analihangaikia lakini pepo ni kinyume naye binadamu utamtangazia leo kuna mgodi unamwaga dhahabu hapa katikati Mkuranga tu hapa, huenda leo leo jua lisizame, shafika Mkuranga na mengine ya dunia. Kama kuna pesa aliweka akiba yake, ataifukua kuhakikisha ule mgodi na yeye anakuwemo, kwa sababu ya mazuri aliyotangaziwa yanayotoka pale. Ndio nikasema tofauti na pepo. Pepo utatangaza aya zote na mazuri yake yote lakini binadamu amedumaa amebaki vile vile ujue hiyo ni hasara kama uko hivyo ujue wewe ni miongoni mwa wenye hasara jambo zuri kama hili analitangaza aliyekuumba anayekujua wewe hatua kwa hatua analitangaza yeye hasemi uongo Allah tabaraka wa taala anayoyazungumza ni haki ni kweli anakuambia vitu kama hivi lakini ukiamrishwa sasa kwa amri zake, unatokea kulia unaibukia kushoto. Hiyo ni hasara. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Sahih Bukhari akielezea hali ya pepo anasema, inna awwala zumratin yadkhuluna aljanna, kundi ambalo ni nambari moja kabisa wale ambao ni asabiquna sabiquna, wenye daraja ya juu, wa mwanzo kabisa, daraja yao ya juu, wataingia peponi. ala surati alqamari lailat albadri, nyuso zao ni kama mwezi usiku wa Badri. Mwezi ukitokea, mwezi ni mmoja tu, dunia yote inapata mbala mwezi, mwezi mmoja tu. Uso wa mtu anaenda peponi ambao ni wale viwango nambari 1 kila mmoja anang'aa nuru Allah tabaraka wa taala ana anawapa ana nuru taarifu fi wujuhihim nadratan na'im Allah anasema utaona utauona na ukatambua sawa sawa kwamba hii ni neema watu wanawatazama wanaenda peponi wame, wanaongozwa wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati dhumara, wanaongozwa na malaika wale ambao walikuwa ni wakweli wenye kumwogopa Allah duniani. Malaika wanawaongoza kwa adabu na heshima na ikiramu ya hali ya juu, wanawafungulia milango ya pepo. Mtume anasema kundi la mwanzo, nyuso zao walivyo walivyopendeza kama mwezi unavyoona. Thumma alladhina yalunahum kisha kundi linalofuatia wao ala ashaddi kaukabin durriyin fi samai idaa, ni kama unavyoona nyota zile ambazo zinang'aa vizuri kule angani, ambazo zimezidiwa na mwangaza wa mwezi, lakini ndio watu wanawaka hivyo, wameng'aa. Hilo ni kundi daraja la pili, nendeni nanyi akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaquluna, wakiingia kule hawana nina haja ndogo, sijui choo kiko wapi. Mtume asema ah, ah, hakuna hivyo. Wala yatahawatuna wala ah, najisikia choo kiko wapi, haja kubwa hakuna. Wala yatfiluna wala mate, hakuna kitu ambacho kinawakwaza kinachopelekea wao watememate hakuna wala yamtahiduna wala makohozi kama ambavyo duniani huku unaona mtu mkubwa mtu mwenye kuheshimika mara ah, choo kipo wapi ameshaelemewa na ukimcheleweshea choo ameadhirika hiyo ndo dunia hata kama ungemwona mtu yuko vipi duniani lakini hali ndo hivyo hivyo lakini Allah anatusitiri tunaomba sitara ya Allah anasema rasulullah sallallahu alayhi wasallam amshatuhum dhahab machanio yale ya kuchania nywele ni dhahabu dhahabu tu anaelezea rasulullah warashhuhum misk mwili majasho mahali ambapo duniani ndio ungetoa majasho sasa basi kunatoka harufu ya miski yani unanukia nukia tu yani hawa ndio ungekuwa majasho sasa basi mwili unaona tu unanukia nukia wa majamiruhum na vile vitezo vya kufukiza fukiza ili kunukia nukie kule ndani peponi kwenye vyumba vyako kwenye makazi yako unakonukia nukia anasema al alunjuju al kwa maana idu tib udiuli ambao hujawahi kujua harufu yake kwa jinsi unavyonukia basi harufu unayopata yani wewe mwenyewe unanukia pale ulipo pananukia wewe mwenyewe yani yani uko kivingine vingine tu pepo hiyo tunayotaja ameelezea Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajuhumul hurul ain wake zao ni wanawake wa peponi mahurul ain wake zao mahurul ain ambao ni weupe yani hili neno urul ain lilivyochukua maana yake maanake ni webivu by God na macho meusi vititi vyake vile yani vimekolea haya mengine tuache maanake ukitaja sana watu wafikirie duniani badala ya peponi ni ya peponi hayo anasema ala khalqi rajulin wahidin wote umbile lao yani kama mtu mmoja yani hakuna mzee kwamba huyu sasa ni mzee ana mamvi au huyu dogodogo fulani labda vijana wa peponi wadogo wadogo walioumbwa kule kule tu ambao Allah amewaumba kwa ajili ya kuwatumikia hawa wa idha raaitahum Allah kawasifu nao wale vijana tu wanaotumikia watu wa peponi Allah anasema wa idha raaitahum hasibtahum lu'lu'an manthura idha raaitahum utakapowaona utadhani ni lulu yani Allah utakapoona wale watoto watoto ambao ni kwa ajili ya kuhudumia wewe jinsi walivyomwagika walivyochangamfu walivyovaavaa na walivyo Allah anasema utawadhania ni lulululu tu yani zilizotawanywa yani peponi wake zao ni mahuru lamani ala khalqi rajulin wahidin umbile lao ni la mtu mmoja katika hadithi nyingine kataja kama umri wa mtu au kijana wa miaka thelathini kama na tatu waliofikia umri wa miaka hamsini wanaujua umri wa miaka thelathini thelathini pale unapokuwa mtamu lakini walio chini bado hawajua yani wewe ukiwa chini ya miaka hii bado hujafikia sawasawa miaka hii ndio ambayo ya ukomavu wa kisawasawa ambayo mtu matamu anayajua sawasawa pale allah anawaingiza peponi katika hali ya namna hiyo ala surati abihim adama muonekano wao ni kama baba yao Adam situna dhiraan fi samaa, dhiraa hesabu ya kwanza ya pili kwenda juu, dhiraa sitini. Yani dhiraa ni hii hapa kama, kama, kama wastani wa futi moja na nusu hivi ndo dhiraa moja. Yani kama unahesabu kwa futi ni kama futi tisini wastani, wastani dhiraa sitini. Akiwa Nabii Adam anaumbwa yuko peponi, ana urefu huo kwenda juu ndo wao wanaingia peponi na urefu wa baba yao ule ule riwaya zingine zikasema upana ni kama kama dhiraa saba hivi yani mtu ametanuka hivi jibaba hilo na wewe duniani unaona mtu mwembamba mwembamba anajisi unyonge kutokana na mtu mrefu mrefu mpana yani mtu mrefu mrefu mpana anajisi kama yeye ndo zaidi kuliko wewe anakutambia tambia hivi na wewe mwenyewe pia unajisi unyonge unyonge unamtazama kijuujuu sasa watu wa peponi kila anayemtazama mwenzio ndo wako hivyo hivyo yani ni baba ambayo iko ina raha ina furahi alafu kijitazama ni vingine vingine kabisa haya kwa sababu yametajwa na dalili na sisi tunazifafanua dalili ili ujue imma utakayojaaliwa na Allah huko peponi na Allah tunaomba tujaaliwe miongoni mwao au ukiwa unazemea ukachukua haya mambo tofauti na unavyoelekezwa ujue utakayoyakosa mbele Allah tabaraka taala Allah tujalie tusiwe ni wenye kukosa mazuri kama haya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم akatwambia katika vigezo ambavyo wewe utastahiki kataja mengi lakini moja katika hadithi zake akawa anahusia anahimiza ayuha nnas afshu salam enyi watu toleaneni salamu wa at'imu at'ama na lishaneni vyakula, fanyianeni ukarimu. Wasallu billaili wannasu niyam, na wakati wa usiku muwe mnaamka mnaswali. Usipite usiku hujaswali swala inayoitwa ya witri. Mtume alikuwa na iswali mwanzoni au mwishoni au katikati ya usiku, lakini kuiacha hapana, japo si amri kuonesha wewe unajiweka karibu na Mola wako tadkhulu aljannata bisalamin mtaingia katika pepo ya Mola wenu kwa amani kabisa Allah tujalie tuwe hivyo ndugu zangu katika imani sura an-naziat ndiyo ambayo ndiyo kigezo kikubwa ukiweza kilichozungumzwa katika ile aya uko na nafasi nzuri ipime ile aya ile aliposema Allah tabaraka wa taala wa amma man khafa maqama rabbih yule ambaye ameogopa alipoambiwa akaogopa kisimamo cha siku ya Allah siku ya Mola wake kisimamo cha siku ya kiyama akaogopa akhera naiogopa mbili baada ya kuogopa wanaha nafsa anil hawa haya maneno mawili tu haya ya rabbi maneno haya akawa yeye anaizuia nafsi yake isifuate analotaka yeye bali ilifuate lile analotaka Mola wake atakayeweza haya fa innal jannata hiya almawa, hii pepo inayotajwa yeye ataingia. Allah tukirimu tuweze kuingia katika pepo yake. wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.